الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم Zahvala dragom gospodaru koji nas je milošću svojom na pravi put putija. Gospodaru molimo te da nas počastiš svakom ljubavlju koja tebi, približava. Gospodaru sačuvaj nas od svake ljubavi koja od tebe udaljuje. Molimo te gospodaru da tebe volimo. Da volimo one koji tebe vole i da volimo svako djelo koje nas tebi približava. Amin. Salavat i salam posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku, čiji su nas hadisi okupili večeras. Salavat i salam njegovoj časnoj i plementoj porodici, vrlima sahabima i neka je mir i spas svima onima koji slijede uputu i nastoje u svojim životima živjeti do sudnjega dana. Jedne prilike je Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve bio na dženazi jednog od ashaba i nakon što su ukopali umrloga, Boži poslanik Muhammed je određeno vrijeme bio na njegovom mezaru. Uzeo je jedan štap, jednu grančicu i Boži poslanik je tom grančicom kao po zemlji onaj, kao male rupe pravio. I onda je rekao plementima, ashabima koji su bili okupljeni li misli hada li a idu, za ovaj dan pripremajte se. I kada posmatram sve ono što sam evo zadnjih par godina govorio ljudima, uvijek se vraćam one četiri kratke rečence Hasana el Basrija. Šta je to suština vjeri? Kaže prvo Alintu enne rizki la yakuluhu gajri fatma enne kalbi. Spoznao sam, kaže Hasan al Basri, da je moju obskrbu niko drugi osim meni neće pojesti. Pa mi se kaže srce smiru nema zavisti, nema zlobe. Zašto? Moja nafaka će meni doći. Alimtu en Allahe jerani festahijitu je jerani ala nasije. Spoznao sam da me Allah vidi pa me sti da me on vidi u neposlušnosti sebe. Kaže Alimtu an ameli la yakumu bihi gajri fenšegaltu bihi. Spoznao sam da ono što je moja obaveza i što je moja dužnost je umjesto mene neće drugi uraditi. Pa sam se posvetio onome što je moja obaveza. I tu enal mauti jatlubuni. Kaže, spoznao sam da me smrt traži. Kako su to govorili, znajte da je melek smrti pored drugih prošao, pored vas prošao, kod drugih otišao. Tako će jedan dan pored drugih proći, a kod vas doći. Spoznao sam da me smrt traži, pa sam se za nju počeo pripremati. Ove četiri rečence na faku moju niko drugi neće pojesti. Allah me vidi pa me skida me vidi u neposlušnosti. Subhanallah. Detalj ovaj, pogotovo ovaj, niko moju obavezu umjesto meni neće uraditi. Pa sam se time ozbiljno pozabavio. I četvrta stvar, trenutak našega preseljenja je definitivno određen. I jedna od stvari koju trebamo kod sebe razvijati jeste biti svjestan koliko god sam se posvetio ovom djelovanju doće trenutak kada više neću imat, neću imat života. I zbog toga je nekada čovjeku draže dobro koje propusti iz opravdanog razloga nego dobro koje uradi. Zašto? Ako sam propustio iz objektivnih razloga, nešto me spriječilo, bio sam hast, a bio sam iskren u tome. Allah Želešanu mi više kao da sam uradio. A kada dođem i uradim dobro, može biti u tome primjesa nekih, nekog pretvaranja, nekog interesa zbog kojeg sam došao. I zbog toga jedan od kuranskih hajeta koji nam govori slikovito o tome šta je mnoštvo a šta je suština? Kaže gospodar emme zebedu fe jedhebu džufa'a o emma ma nase fe jemkusu fil ard. Što se tiče morske pjene, koliko god da ima, odlazi, nema je. emma ma fil ard. A ono što koristi ljudima, kaže to je ono što ostaje pod zemljom. I zbog toga jedan od ciljeva zašto se družimo sa hadisom Rasulullah sallallahu alaihi mora biti upravo to. Mora biti naša čvrsta želja da uradimo ono što je do nas. Da ona vrata koja niko drugi osim nas neće pokucat, za koja nas gospodar druži, duži. Dolazeći ovamo razmišljam, stalno Allahu zahvaljujem na blagodatima koje meni dolazi. Pa kažem hvala ti gospodaru zdrav sam, hvala ti gospodaru hajli porodca, hvala, hvala ti gospodaru imam prijatelja s kojima mi je lijepo sjest ako ništa kahu popit. Onda razmišljam dolazeći ovuda, sam si živiš u sredini gdje se za ne Nikada. Znam te blagodati koja ima ni blagodat, ali i tebi blagodat. Koliko ima mjesta u kojima danas, evo ovdje u Bosni i Hercegovini se više ne zna nikako neće. Zam si to iskušenje I si te ono što Hasan al-Basri kaže spoznao sam da moju obavezu niko umjesto meni neće. Neće obaviti. I zbog toga naša generacija najveći izazov jeste da spoznamo da imamo svoju obavezu i da se njome pozabavimo. Ja molim gospodara da nas u tome pomogne. Da proučimo Fatihu imamu Buhari da ga se sjetimo dovoljno. Daj lila il Fatiha. završavamo, hvala dragom gospodaru, poglavlja koja govore o abdestu. Abdest je sastavni dio našeg identiteta i treba čuvati. Treba čuvati abdest. Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam nas je obavijestio da je abdest poput čišćenja za nas. Kaže Boži poslanik u hadisu koji bilježe Buharija i Muslim, šta mislite da je pored kuće jednoga od vas rijeka u kojoj se svaki dan pet puta kupa? Zar će mu, kaže, ostati od nečistoća njegovih bilo šta na njem? Kažu, Boži poslaniće neće ostati. Kaže, to je primjer čega namaza. Kada čovjek se abdesti i pripremi za namaz, on sam sebe skida, skida grije. 45. poglavlje Babul gusli wal vudu'i fil mihdavi wal qadahi wal haševi hijara. Poglavlje uzimanje gusula, kupanje i uzimanje abdesta iz posuda i korita koje su od kamena ili od drveta. Vi znate da je ovaj posude su se ranije iz, mahom izrađivale od ova dva materijala ili od drveta ili, ili od kamena. Danas, alhamdulillah, gospoda dragi je dao da razvojem industrije mi imamo te plastiku, te različite vrste dodatne materijala od kojih se pravi, pravi posude. Ako se neko sjeća dok smo se družili sa fikom ove posude poput stakleni, poput e, kameni jel? One se čiste tako što svaka glatka površina, ako na njoj ima nečistoće, dovoljno je da se ukloni, jer te površine ne primaju u sebi nečistoću. E sada zbog čega, kada sam gledao komentar ovoga naslova, kaže Wal mihdabi, ovu riječ, kaže kameno korito. I kaže, obično se to kameno korito koristilo, zašto? Za pranje veša. I onda ljudima bi, znaš, ubaci se veš unutra, naspije se voda i zapere se, pa se promijeni ta voda i tako. Obično bi ljudima bila, jel, bila šubha. Da li je ta voda, odnosno da li je to korito zbog te vode, da li je čisto ili nije čisto. E sada ćemo vidjeti šta nam o tome kaže hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر prenio nam je Abdullah ibn Munir od Abdullah ibn ibn Bekra حدثنا حميد عن أنس Kaže, prenio nam je Humeid od Kale, hadareti sala, Došlo je vrijeme namaza. Fakame men kane qariba dar. Pa je onaj čija je kuća bila blizu džamije Rasulullah sallallahu alaihi sallam ustao i otišao da abdesti u svojoj kući. Ila ehlihi, otišao je svojoj porodici. Vabekli je kaum, ostali su oni čija je kuća bila dalje, koji su bili tu sa Rasulullahom. Fa utije Rasulullah sallallahu alaihi sallam bi mihdab min hijara fihima pa su Božijem poslaniku sallallahu alaihi sallam donijeli malo skroz korpa koje se koristilo ovako za izapiranje nekih stvari kamenu kaže u tom korpcu je bila šta? bila voda i ovo vidite subhanallah jedna od stvari koju moramo početi razbijati ljudi se danas ne obilaze zbog komplikovanih odnosa što mora odnijeti što mora gledaju hoće ne znam, zna da ide nekome u goste, pa mora ponijeti, ne znam, kahve, mora ponijeti soka, mora ponijeti. I nekada ljudi smanje broj svojih posjeta, zašto stid ga je, stid ga je da odnesi. Jedan od ljudi, da ga Allah dragi nagradi, pita meni, zašto je Resulullah s.a.v. bio najbolji čovjek. Pitam ga, 98. Znam tačno na kojem mjestu me pitao i znam da sam odgovorio, ne znam. Kaže, zato što je bio najjednostavniji čovjek. I ti kad pogledaš Rasulullah, sad zamisli, mislim, zamisli to društvo plementi ashaba, tu sjedi Ebu Bekir, Omer, Osman, Alija, sve velikan, potpuno normalno, oni čija je kuća bila blizu usta i došlo vrijeme namaza, odošli, ovi drugi ostali i Rasulullah s.a.v. donosi posudu s vodom. Potpuno, danas nastojite, molim vas, nemojte da mi uzimamo od nemuslimana ono što i njih je koštalo debelo. Rodbinske veze su se pokidale. Zašto? Zato što smo ju iskomplikovao. Otiđi nekad, otiđi bez ičega i reci ja volio da i ti meni ovako dođeš. Bez ičega, bez ikakvog tereta. Zašto? je? preći smo ja i ti jedno drugom nego, nego ta kila kahve ili, kila kocki ili ta jedan sol. Kaže Fesahurel mihdabu en tafi fihi kefehu. Kaže subhanallah, lišno je korta bilo da Hazreti Pejgamber kad bi unio ruku bila je tijesna. Možete misliti lišno je to korto. To je možda samo da se kaška da se može oprati u njemu. Nije, uopće bilo daleko, to ovaj, ta post E sad gledajte, subhanallah. I ovo se dešavalo. Vi znate da je najveća muđiza Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam je Kur'an. I razlog što ljudi nemusliman, muškarci i žene, čitajući Kur'an, prelazi na islam jeste upravo činjenica da je prepun onaj potvrda poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. I kada vidim da neko drži predavanje ili promocija knjige, ne znam, muđize Resulullaha, pa ne znam, kuranske muđize, treba otići pa pristova tu, čut, čućeš nešto lijepo, pa sutra ćeš u svom razgovoru s ljudima upotrijebiti to što čuješ. E ovo je sada jedna od muđiza Resulullaha sallallahu Ostalo je, kaže, ostalo su ti ashadi sa Resulullahom, kaže, znači posuda je tolika da ne mogu unijeti ruku. Pa kaže, fetevada el tomu kulluhu. Pa su, kaže, svi koji su bili u džami sa Resulullahom uzeli abdest. Kaže, kulna, kažu Enesu radijallahu an, i te muđize Resulullah nekoliko puta uvećanje hrane, uvećanje vode. Već govorili smo o hrani prije možda jedno tri, četiri mjeseca. Da, da se nahranili se svi ashabi i ostalo onoliko hrani. To je vidjelo 200, 300, 400 ashaba. Obično ove muđize Resulullah se dešavaju pred velikim brojem ljudi. Zašto? Zato što ih Cilj je da ih vide ljudi. Pitaju Hazreti Enesa, kem kuntum? Koliko vas je u tom trenutku bilo? Pitao Enesa radi anhu. Kaže, senanine vozijade, Više od 80. Sad ste od jedne, možda pola litre vode, subhanallah. Da Allah, dragi, ne da abdesti više od 80 ashaba Resulullah i da to vidi. Definicija bereketa jeste da ti Allahu malo dadne puno. Znate za onog čovjeka što je bio dobro mučan. Ali bio dobro hasta, imao porodicu koja se od njega skroz udarila I kaže, gleda svog slugu koji kod njega radi, prostroje onaj sofru, Hanuma i on jedu suha hljeba sa svojom djecom i ništa drugo i vode. Kaže, tako mi Allaha zavidi mu na je što on ima. Jer njemu je Allah dao bereket, meni nije dao bereket. Možda zbog njegovog ponašanja. Resulullah sallallahu alaihi u nekoliko prilika se desilo da su plemeniti ashabi radijallahu anhum vidjeli ovo od Rasulullah. Vidjeli kako Boži poslanik donosi neke stvari koje koje nadilaze, nadilaze naše ljudske percepcije. Ja ću samo spomenuti jednu za večeras. I to bi bilo ko kad bi danas neko u Bosni rekao vidjet ću ako Bog da sljedeći ona sljedeća džuma, sutrašnja džuma, džuma sljedeće godine, klanjat će džumu onoliko ljudi koliko klanja Bajram namaz. Znam, znam s tog prizora. I svi se okupali, svi se sprijemili, izašli na džumu, onoliko koliko izađe na, na Bajram. Kaže Božji poslanik Muhammed sallallahu bitka je na Hendeku. Okružili su, deset hiljada je neprijatelja došlo pred vrata Medini. Subhanallah, gospodar o tom izdagatil kulubu wa belagatil kulubu hanađi izdagatil evsaru wa belagatil kulubu hanađi tako gospodar opisuje kaže kada su pogledi više klonili znaš kad znaš gotovo je nema kaže gospodar klonili su vam pogledi i srca su vaša kaže ovdje u hanađer došli u grla došli وَتَذُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ Kaže i tada su različite misli. Gospodar kaže za, za ashabe, različite su misli kroz vašu glavu išle tada. Hunalike btulija mu'minune wa zilzalen šedida. Za, za tu situaciju, bitku na Hendeku, taj napad, kaže Hunalike btulija tada su vjernici bili iskušani wa zulzilu zilzalen šedida. Zilzal ima sura u Kur'anu zemljotres. Kaže, tada su vjernici žestoko bili potreseni. muđiza Hazreti Pegambera sallallahu alaihi wasallam jeste da se kopao, da se kopao Hendek kaže Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam. kaže stijena se ispriječila kaže dajte meni, dajte meni kramp zamste čovjeka koji se ukopaje da, da štiti svoj grad. Da štiti to malo muslimana, ta šaka muslimana koja je na Dunjalku bila. Udara Boži poslanik u onaj kamen koji se ispriječio, kaže Allahu Ekber, Perzija će biti muslimanska. Kažu mu koji je bilo tu, kaže obećaje vam Mohamed da će Perzija biti muslimanska, kaže, a ukopava se u, u Medini. Allahu Ekber, ne samo Perzija, to isto dvije najveće sile toga vremena, Perzija i Bizantija. I Bizantija. I to se desilo. Za 40 godina iza Resulullah obje te, ovaj, obje te velike imperije su primile, većina stanovnika tih imperija primili su islam. Subhanallah, još jedna muđiza tu. Kaže, Resulullah je uzeo šaku pijeska i kaže, kad ju je pustio, kažu mušric kasnije koji su primili islam, tako mi je Allah svako osjećao kod da mu je kamen u oku. Kada dolazi to? Resulullah sallallahu alaihi sallam kopa hendek, a onda dolazi pomoć. Mi moramo uvijek znati da ono što, što sam na početku kazao, što je Hasan al-Basri nas naučio, spoznao sam da moju obavezu niko umjesto meni neće ispuniti, pa sam se time pozabavio. Moramo se baviti svojim obavezama. Ova, ovi, ovi muđize Božije poslanika Muhameda sallallahu samo nas uči. Uči nas da damo svoj maksimum. Uči nas, nemojte da dozvolimo da prođe jedna hefta. Da mi ne učinimo nešto od onoga što je iskreno radi stvoritelja i gdje niko drugi Niko drugi osim njega nema ništa. Ta djela ostaju. Hefta koja prođe, a nisi neko dobro djelo učinio i sakrio ga. Otiđi, podijeli sadaku za koju niko ne zna. Ti me braniš sebi. Dočekujte belaje, kaže, dočekujte belaje čime sadaku. Uraditi to znači znati šta je to bitno u životu vjernika i vjernice. Ovaj hadis Rasulullah sallallahu alaihi sljedeći također govori, ostavit ćemo ga za sljedeći put, ja molim gospodara da nas počasti da ovo razumijemo i da budemo od koji stalno nastoji da salavatom i salamom na Rasulullah sallallahu alaihi sallam jačaju svoju srčanu vezu sa njim. Ličimo na Hazret Pegambera u svom ponašanju. Nastojimo svoje obaveze da ispunimo. Ovdje su mi kazali dvije napomene. Prva je da je ako Bog da u ovu subotu predavanje sahat vremena prije, pa, pola sedam. U pola sedam. Znači, pola sedam. u pola sedam. Ako znači, Bog da je predavanje Malik Efendija Druga je napomena, kaže, otanla hrana ovog našeg brata Arsa ova naša redovna sadak. Ja se nadam da neće, da ćemo nastojati da to uvijek popravljamo, da bude uvijek dovoljno da budemo, ako Bog da odani koji ustrajavaju u svome dobru. Još jedna je sestra poslala da je Allah dragi nagradi, to je njen savjet i mislim da je vrlo bitan. Nemojte da se gužvamo na vratima. Ovi momci koji su tu na vratima, vaša nafaka će vas sigurno naći sačekajte da naše sestre izađu, da se ne gurate na vratima jer kažu da im bude, bude nezgodno. Tako da, ako Bog da, to je, onaj, to je nešto što je pravda. A večeras, pošto bih vas trebao, ovi koji studiraju, muškarci, mladići, djevojke koji studiraju, koji su na univerzitetu Sarajevskom studiraju generalno, volio bi, zato sam malo i ranije završio, da ostanete malo jedno deset minuta da se nešto sa vama posavjeti. Znači sad kad proučimo domu, svi ostatu ovdje od ovih koji će izaći. Dok izađu sestre koje ne studiraju. A onda ovi momci koji studiraju i djevojke koje studiraju nek ostanu. Jer je kažu zaista je nezgodno dok se oblače i tako. Ostanite malo sto istih fara dok ti to proučiš još sto salavata možeš onda <laughs> Znači nemojte iskoriste vrijeme. Pogotovo je, imamo jedan izlaz, da imamo dva izlaza ne nikakav problem bio, ali opet biste se vi tu negdje spojili. Ja, ja ne sumnjam. Da nas Allah dragi počasti svakim dobrom i sačuva nas od svakoga zla. Amin. Euzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى Gospodar naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš kao što si nas veselim na dnjavku čini, učini nas veselim na hiretu. Gospodar naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas broj nikada ne zavar Gospodar naš nijedno djelo nije malo ako ga ti primiš pa te molimo da naša dobra djela primiš. Sačuvaj nas i umet Mohameda. Gospodar naš, naš obskrbi nas i umet Mohameda. Gospodar naš sačuvaj naše živote i živote umeta Mohameda. Gospodar naš počasti nas da umet Mohameda bude živ u našim domama. Gospodar naš počasti nas da mi ne obrukamo muslimane. Gospodar naš počast nas da redovno namaze obavljamo. Gospodar naš počast nas da jezike i poglede svoje čuva. Gospodar naš neka naše ruke radi za dobrobit slama i muslimana. Gospodar ko želi muslimanima dobro timu pomoći da svako dobro ostvari. Ko im želi drugo ti gospodar ga u tome spriječi. Gospodar naš smiluj se nama i roditeljima našim. Gospodar naš smiluj se braći i sestrama našim. Gospodar naš podar nam uspjeh na oba svijeta i počast nas da budemo u društvu tvoga miljenika Muhammed. Gospodaru počast nas zbog ovoga slaboga glasa kojeg čujemo dječijeg, jer mi smo prljavi gospodar, a te duše su čiste. Gospodar naš, molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennet. Gospodar naš, sačuvaj nas vatri i svakoga djela koje približava vatri. Gospodar, ujedini naša srca u ljubav prema tebi. Gospodar, počast nas da volimo jedni drugi <laughs> i da ne gledamo jedni drugima u mahane. Gospodar naš, molimo te da pomogneš umet Muhameda tako što ćeš nas nadahnuti da činimo dobro. Gospodar, znamo da našu obavezu niko drugi neće ispuniti, pa nas počasti da se svojim obavezama zabavimo. Subhana rabbika rabbil izzati ama yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. al fatih. Ne mogu